Ticība dara brīnumus. Viena lieta ir nešaubīšanās, taču ticība, īsta ticība ir pavisam kas cits. Grāmatu un svēto rakstu studēšana var dot mums informāciju un zinām izpratni. Labākajā gadījumā tā spēj sniegt mums iedvesmu, nevairāk. Patapinot citu cilvēku idejas, Mēs nekad nevarēsim kļūt patiesi apskaidroti savā iekšējā dzīvē. Vienīgi studējot mūžīgo patiesības grāmatu sevī, nemitīgi ieklausoties iekšējās būtnes balsī, mēs spēsim kļūt garīgi apskaidroti. Tikai tad mēs gūsim prieku savā ārējā dzīvē. Sākumā mums ir jāierauga Dievs, un tikai tad mēs varēsim kļūt viņam līdzīgi – Ja gribam kļūt patiesi līdzīgi Dievam, mūsu runām ir jāatkāpjas rīcības priekšā. Pastāstīšu kādu patiesu atgadījumu. Visā Indijā cilvēki vēršas ar lūkšanām pie kunga Krišņas, izcilā garīgā skolotāja, kurš dzīvoja uz zemes pirms vairākiem gadu tūkstošiem. Kādām Bengālijas ciemām bagāta cilvēka kalpam, lai nokļūtu saimnieka mājās, katru dienu bija jāšķērso upe – ar pārcēlāju. Reiz sacēlās pamatīgs negais, un pārcēlāja laivu nevarēja šķērsot mutuļojošo straumi. Tādēļ kalps, kuram tagad nācās iet daudzas jūdzes līdz tiltam, ieradās ar novēlošanos. Saimnieks saniknojās. Muļķis, tas uzkliedza. Ja tu trīsreiz atkārtotu kunga Krišnas vārdu, redzētu, ka tev laiva nav vajadzīga, tu varētu iet pa ūdeni – Tā kā tovakar vētra negribēja rimties, nabaga kalps atkal nonāca tādā pašā situācijā. Šoreiz savā vienkāršajā ticībā viņš paklausīja saimnieka padomam. No sirds dziļumiem viņš atkārtoja kunga Krišnas vārdu. Un brīnumu brīnums. Viņš sajuta spēku, kas nesa viņu uz ūdens pusi un ļāva tam iet pa viļņiem. Tā padevīgais kalps šķērsoja upi. Kad saimnieks to visu uzzināja, viņa priekam nebija gala. Viņa sirdi pildīja lepnums. Vai tas nebija viņa padoms, kas radīja šo brīnumu? Nekad nebūtu domājis, ka manam padomam piemīt tik varens spēks. Viņš prātoja, izmēģināšu to pats. Bagātnieks devās pie upes, kura tagad bija rāma un skaidra, un trīs reizes atkārtoja kunga Krišnas vārdu. Viņš sāka iet taču bailes un šaubas metās šaustīt visu viņa būtni, un lai gan viņš izkliedza svēto vārdu simtiem reižu, pūliņi bija velti. Viņš noslīka. Ko mēs varam mācīties no šī stāsta? Kalps no sirds ticēja savam saimniekam. Arī kungam Krišnam viņš ticēja nešaubīgi. Viņa absolūtā ticība dievišķajam spēkam bija tā, kas viņu izglāba – un parādīja, ko spēja kunga Krišņas svētība –